horo hoti lusamenos epi deipnon aperhu. Ti se, cae u dunamai ante autoi, po gar eipen moi, hu pago un hina tacheos hu postrepso.